Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, živím již živým již žalují a křičí, po souci to děkuje, děkuje, děkuje. Dobrý večer, vážení posluchači. Stanislav Novotný zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není hostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Miroslavem Kantnerem a vy se, milí posluchači, můžete zapojit jako vždy do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. To samozřejmě platí pro slovenské posluchače. Z České republiky pak můžete volat na číslo 00421 483 810 101. Miroslav Kantner, podnikatel, moderátor a publicista. Dobrý večer, vážený Miroslave Kantnere. Vítám tě srdečně na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Pekný večer z Bratislavy, tebe, Stando a samozrejme všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Nech už sa nachádzajú kdekoľvek na našej planete. Tak, Miroslave z Bratislavy. Miro, jako já si myslím, že ti můžu říkat i Miky dokonce. Ano, která si, <laughs> která si prosím bral rozum po svém příchodu na tento svět, nám sděl, kdo nebo co tě vedlo, ovlivnilo, ehm, jak blízcí i vzdálení se k tobě vztahovali, kdo tě inspiroval, koho si bral vážně, jak si hledal cestu ke svému příštímu povolání, co pro tebe znamenala hm, samotná rodná Bratislava. No začal by som tou, to rodnou Bratislavou, naozaj som sa tu narodil, vyrastal a dodnes tu žijem. Hoci som si jednu malú etapu svojho života myslel, že ak sa niečo vo vtedajšej republike nezmení, tak sa budem pokúsať ako mnohí predo mnou, ako sa hovorilo, zdrhnúť za hranice, pretože som nejako nebol, nebol Mm, uzrozumení so spôsobom, akým sa tu v našej, našej vtedajšej Československej socialistickej republike dal viesť život. Samozrejme, že až s odstupom času človeku dochádza, že všetko ani zďaleka nebolo také zlé, ako sme to vtedy posudzovali Samozrejme, že až s odstupom času človek vidí obrovitánske plusy, ktoré v tom, vtedy pre nás nešťastnom spoločenskom zriadení, boli viac ako evidentné a na ktoré to dnešné nemá ani len najmenší nárok, nielen ekonomický, ale žiaľ Bohu ani morálny. A tak som si to samozrejme všetko postupne rozmyslel, Zostal som v Bratislave, som tu dodnes a všetko nás tomu, že už to meniť nebudem. No ale jak to celé začalo na tom počátku? Samozřejmě jak tady jsou nějaké eh, důležité peripetie, je tady rok 68, to ti bylo nějakých 6 let, no a pak už je tady potom nějaký rok 89, ale předtím si určitě o něčem snil, eh, o nějakém svém životním poslání, nějakým způsobem se to eh, možná měnilo, neměnilo, jestli můžeš tomu něco říct, prostě co tě inspirovalo, kdo tě táhl nebo netáhl, nebo určitě. Vlastne režimu se vlastně vymezoval. Vůči režimu určitě, to vím. Vidíš, e, celkom zaujímavú etapu si spomenul, a to je rok 68, Áno, ja som z tých, ktorí, ktorí tie tanky zažili prakticky v priamom prenose, pretože sme bývali vtedy nedaleko Račianského mýta a keďže išlo o jednu z hlavných ulic v Bratislave, tak na každom jednom prechode cez etičkové kolaje stál vtedy sovietský tank. A pamätám si to veľmi dobre až dodnes, že bol namierený na náš vtedajší bytový dom, teda jeho hlameň. Ale týmto udalostiam z augusta 68 predchádzali udalosti, ktoré boli spojené práve s tým okolím, v ktorom som býval, pretože, pretože nedaleko od nás býval nielen Meky alebo Miroš ako ho niektorí poznajú, ale napríklad aj Vlado Dzurila či Jozo Golonka, čo boli vtedajší hokejisti Slovana a reprezentanti Československa. A keďže sme zrovna e, dokázali, dokázali nejaké tie úspechy aj vo športe, tak sa pod ich oknami často, často, minimálne pamätám si jedenkrát, aspoň tak, sa objavovalo veľký zástup fanúšikov a veľmi dobre si pamätám, že, že účastníkom jedného z takýchto pochodov pod oknami Joža Golonku a Vlada Zurilu bola aj moja o 12 rokov staršia sestra. A veľmi dobre si pamätám aj to, že mala v rukách zapálené noviny ako množstvo a množstvo ostatných okolo nej. Takže rok 68 som, som zažil tak, že som si všímal tie, tie, tie sovietské tanky, ale samozrejme ten vtedajší malý rozum tomu nedokázal žiadnym spôsobom rozumieť. A čo je možno, možno na tom neuveriteľné, veľmi ťažko je tomu rozumieť až dodnes, pretože sa neustále, asi nielen vo mne, ale zrejme asi vo veľkej väčšine spoločnosti bude stále miesiť taký ten súboj medzi tým bola to okupácia, alebo to bola záchrana. A toto, toto dodnes nemám, priznám, ani sám pre seba absolútne vyriešené. Mnohé e, veci nasvedčujú tomu, že ak by nebol ten osudný 68., tak tu máme udalosti, ktoré poznáme po roku 89 výrazne skôr, to tvrdí jedna, e, skup, jedna skupina, ktorá zastáva prevažne tento názor. Iní dodnes hovoria o veľkej škvrne na, na našom duchu v podobe okupácie. Ja len poviem narýchlo, e, taký ten mnou doteraz vytvorený názor, zrejme to vojenská okupácia bola, avšak nebola to okupácia v takom význame, ako si toto slovo zrejme dokážeme v rámci historického okienka zadefinovať, pretože nič o tom neviem a určite ani ty, Stando, že by nám tu Rusi pobrali, alebo teda Sovieti pobrali banky, že by nám pobrali naše výrobne, výrobne závody, že by sa nám všade objavili vo podobe vedúcich činiteľov práve sovietskí občania. Takže ono to, to všetko je, treba, je potrebné naozaj brať s veľkým odstupom a nepodláhnuť takému tomu skratkovitému možno veľakrát žiaľ Bohu unáhlenému i jedinému správnému mysleniu. No, je pravda, že samozřejmě je složité to dnes jak si eh, hodnotit eh, z toho pohledu těch eh, tehdejších aktérů, protože svým způsobem to byt, byla to je jedna rovina. Bitva uvnitř komunistické strany a musím říct, že mě upřímně řečeno už vadí to, že neustále prostě jsou nám předhazováni jenom ti hrdinové toho 68. roku, tedy teď myslím ty komunisty, protože řada z nich se velmi neblaze zapsala v 50. letech při instalaci násilných podobné instalaci eh, toho předchozího režimu po roce 48. A pak eh, je máme vnímat zase jako velké hrdiny, když jako jim zrovna nevyšlo to, že se chtěli té moci chopit sami. To je jedna rovina. Druhá rovina ještě jako samozřejmě je tak, o které hovoříš ty, že, si, že se samozřejmě domluvali mezi sebou e, velmoci a e, vykolíkovali si prostě pole svého působení. E, já se ten, ten režim předchozí mi velmi vadil, to se nedá prostě prostě jak si vůbec škrtnout, eh, jak si všechna ta negativa. No ovšem problém je, že to, co přišlo potom, eh, jak si mm, znamenalo opravdu ten definitivní výprodej našich republik, teď tady, nebo toho původního Československa, a eh, znamená to, že teď nám neříká pane eh, prakticky už vůbec nic, i když tehdy to bylo také diskutabilní, ale je pravda, že nám to opravdu eh, do morku kostí nikdo tady nevykradl, ale to rozdělení jaksi toho světa eh, jakoby se teď navazilo vlastně na, te, na, tehdejší, na tu tehdejší jaksi dělbu, protože to, co se děje teď v těchto letech, tak, nebo v těchto okamžicích po nástupu Trumpa, tak je vidět, že je jakési pokračování. Áno, určite. Pýtal si sa ma, e, čo bolo pre mňa podstatné a dôležité, možno už v tom detstve, ja sa o tom nechcem nejako veľmi rozširovať, ale zostanú pre mňa samozrejme nezabudnutelné všetky tie tie detské radovánky, o ktorých sa dnešným deťom naozaj už ani len nesníva. E, im sa sníva dnes pravdepodobne najviac o mobiloch a tabletoch a notebookoch, čo samozrejme v našej dobe neprichádzalo do úvahy. My sme snívali o tom mať čo najrýchlejšie pokoj od školy a vybehnúť si a hrať s chalaňmi fotbal a pokiaľ sa dá, tak až pokiaľ nebude tma. Čiže my sme nemali nič výnimočné, keď sme, keď sme hrali v kuse aj 5, 6, 7 hodín, to proste to dnes <laughs> neviem si predstaviť žiadne, pomaly žiadne dieťa, ktoré by to dokázalo. Čiže sme to boli schopní úplne všetci a taký paradox, ja sa na to smutne pozerám aj z okien, už dnes Petržalského sídliska, v ktorom bývam, Nedaleko pod oknami máme veľké detské ihrisko, na, ktorom by, na ktoré by sme dali vtedy neviem čo na svete, aby sme si tam mohli zahrať. A paradoxne by sme hrali dobre, že nie medzi autami, lebo tých ihrisk bolo veľmi málo. A toto dnešné mimoriadne dobre urobené ihrisko je prakticky non-stop úplne, úplne prázdne. Teď se vrátím zpátky do těch normalizačních let. Eh, co jsi chtěl dělat původně? A co jsi proto učinil? To znamená, šel jsi na nějakou školu, která eh, tě měla dovést eh, do toho cíle, nebo si tak nějak vystudoval, proto, protože se to tak hodilo? O, to je tak, to je opäť v tomto smere som plný, plný paradoxov, pretože mňa od malička uchvátil šport, e, dokonca som býval, e, môj priamy sused pod nami, v bytovom dome e, sa neskôr stala redaktorom a športovým redaktorom a veľmi známym redaktorom. A tak trochu e, som mal byť ešte jeho, jeho predvojom, pretože sme sa o šport zaujímali obaja. A ja som bol plne rozhodnutý absolvovať žurnalistiku, stať sa športovým redaktorom No ale ako to už v živote chodí, nie všetko človek dosiahne alebo môže dosiahnuť. Napokon na tú žurnalistiku mne nezostalo priestor, lebo som sa už 19 rokov oženil, stal som sa otcom. Bolo treba starať sa o rodinu, škola jednoducho musela ísť bokom. No a, a čo, je, čo sa stalo ešte, ešte obela možno podstatnejšie v tomto smere, v snahe priniesť domov čo najlepšiu výplatu. Som dokonca na tri roky podpísal v úvodzovkách poviem angažmán hlbinej bani v Ostrave. A tak som v šachte s názvom Hlubina, pozdravujem ešte aj dnes tých, ktorí ma poznajú, sme farali do hĺbky 1100 metrov, kde sme pracovali pri teplotách, ktoré neraz dosiahli aj 50 stupňov Celzia. Naozaj dovolím si povedať, že mne nikto nemusí vysvetľovať, čo je tvrdá chlapská robota. No a keď som sa z Ostravy teda vrátil po skončení toho trojročného angažmánu, dostal som sa do, do vtedajšej Československej televízie, tam už pracovala aj moja sestra, aj, aj môj brat – a začal som tam pracovať ako osvetľovač najprv e, v hlavnej redakcie, e, redakcii publicistiky a dokumentaristiky. Neskôr, po 7 rokoch, som pracoval aj 2 roky v televíznych novinách. Tam som prežil aj tebou spomínaný <laughs> november 89 a to cinkanie kľúčmi na námestí SMP mali my, pracujúci vo vtedajšej televízii, e, v televízii novinách, my sme to mali prakticky priamo pod našimi oknami. No já jsem si eh, tě ptal na to také proto, protože eh, že si chtěl být teda tím novinářem, eh, že nakonec si skončil ve Slobodné vysílači a možná, že Boris, <laughs> Boris Koroni, který nás poslouchá, tak možná vůbec netuší o té tvé anabázi. <laughs> Tak to byl ten hlavní důvod, proč jsem se i na to ptal. Netuší a já som, ani nevím, či jsem to někdy ne, v mojom životě takto uceleně hovoril, možná i manželka se dozvě niečo nového. <laughs> E, naozaj neviem, ne, nezvyknem takto o sebe hovoriť. Pravdou je to, že, že e, v televízii sa mi darilo, mal som veľmi výrazný handicap, nebol som totiž členom KSČ, čo v tom čase to bolo v televízii niečo ako totálna biela vrana alebo čierna ovca. Ale prijali ma ako externého režiséra do redakcie športu a tým oblúkom som sa tak tomu svojmu obľúbenému, obľúbenému športu nakoniec dostal. Pripravoval som príspevky do televíznych novín a do vtedy veľmi obľúbenej e, relácie góly body sekundy. Takže ten sport se, ti stejne vrátil, jako teda potom áno, áno, samozrejme. práci vrátil sa mi. Ja som bol v tom čase samozrejme tie, všetky tie texty, ktoré ja som písal, potom moderátori e, čítali v, počas vysielania nejakého toho televízneho šotu. To si málo ľudí uvedomuje, že títo moderátori, ktorí sú priamo v štúdiu, si tieto texty nepíšu, to by nezvládali, takže to musí urobiť ten, ktorý na tom, na tom ktorom podujatí bol a pripravil celý ten zostrich. Tak to bola moja vtedajšia práca. Tu je veľmi zaujímavý ale vývoj mňa samotného, pretože ja aké by som akokoľvek chcel, ja by som sa na obrazovku v tom čase nemal najmenšiu šancu dostať. Nie len preto, že som nebol členom KSČ. Ja som mal jeden veľmi vážny handicap. Stando, ja som hovoril tak rýchlo, že som niekedy nerozumel ani sám sebe. <laughs> A to sa dá upraviť. no dá, ale nechci vedieť, čo je to za drinu čím všetkým človek si musí prejsť. Mne nepomáhal žiadny psychológ, žiadny psychiatr, ja som sa na toto nikdy neorientoval v tomto smere. Jednoducho som sa to musel prinútiť a našťastie sa mi to podarilo, ale je pravda, že v tých časoch by ma predstava, že nakoniec tak či tak skončím za moderátorským mikrofónom v rámci rozhlasového vysielania, tak to by bola pre mňa, nielen pre mňa, ale hlavne pre moje okolie, by to bola <laughs> veľmi vážna humorná predstava. No ale vidíš, stalo sa. Tým som povedal hlavne to, že čo všetko sa dokáže stať, keď človek urobí správne kroky. Rychlá mluva, rychlé myšlení, to také dává nějaký smysl samozřejmě. <laughs> Eh, dobře, eh, takže ty jsi, no přišel listopad samozřejmě. Eh, teď klasická otázka, byla tady nějaká očekávání a potom jaksi nějaké zjištění realistické. Tak jak ty si vlastně to, ten 89. rok prožil a jak si potom vnímal to, co se dělo dál? tak samozrejme ako nadšenec západnej hudby, západnej kinematografie a takmer prakticky všetkého západného, veď to sme boli konec koncov viac menej všetci vo vtedajšom socialistickom Československu, tak samozrejme tieto udalosti sme vítali najviac, ako sa len dalo. Pochopiteľne som sa zúčastňoval aj tých povestných demonstrácií na námestí SMP, Pamätám si na jednu krásnu, krásnu e, malú hádku medzi, medzi prítomnými, keď tam niekto spomenul, že no, my by sme mohli tak možno do 5 rokov dobehnúť Rakúsko a viem, ako ostro zautočili prítomní na tohoto jedného človeka, ktorý to vyslovil, pretože sa im tých 5 rokov zdalo neskutočne dlhých a my to určite zvládneme oveľa skôr. No, prax ukázala, alebo život nám ukázal, že sa nám to nepodarilo dodnes. Tá životná úroveň už len susedného Rakúska je naozaj kde si úplne inde, ako je táto naša. A samozrejme, Stando, aj ty a, a aj ja tušíme, alebo možno presnejšie povedané vieme, prečo sa to stalo. Chápeme asi aj to, že to bolo prakticky v tom vývoji asi nevyhnutné, a veľmi ťažko sa s tým dalo niečo, niečo robiť. A proč to bylo nevyhnutelné, to mě zajímá, protože já na to mám také dosti přesný názor a nebudu už ten svůj názor asi příliš měnit, protože jsem eh, jaksi dlouho zkoumal archivy a, a konec konců jsme, jak si všichni udělali zkušenosti přímo v terénu. Přesně tak, tie zkušenosti jsou k nezaplateniu a mnohokrát právě tie zkušenosti vytvárajú ten veľmi výrazný rozdiel medzi niekým, e, medzi napríklad dvomi ľuďmi, ktorí sa pokúšajú robiť to isté. Mnohokrát ani netak znalosti, ale skúsenosti sú tie, tým dôležitým faktorom. My sme ich nemali. My sme v tom čase v tomto smere žiadne skúsenosti nemali. O čo sme mali menej skúsenosti, o to viac sme si živili svoje predstavy, ako to bude všetko fantastické. No ale my sme zanedbali jednu veľmi podstatnú vec, a to je, a to je hlavne tu, že podobné udalosti sa prakticky nikde na svete nedejú len ako si, ako si len tak náhodou. Že o nejakom, o nejakom sam, samostatnom pokračovaní podobných udalostí to, to je naozaj, mm, a dovolím si povedať, mimoriadne naivná úroveň, aby človek si myslel, že naše vtedajšie kroky, keď myslím naše, myslím tým celú republiku, boli určované nejakými študentami alebo nejakými robotníkmi na demonstráciách a podobne. Tie kroky boli jednak narysované dávno, dávno predtým, a títo účastníci zájezdu, aby som použil, použil názov českého filmu, vo forme študentov či robotníkov a všeobecne všetkých tých účastníkov demonstrácií. To bolo prakticky, ako vy, vy zvyknete krásne hovoriť, ksoví, ktoré to malo celé podporiť. Žiaľ, takto je to pre mňa s tým odstupom rokov. Nedokážem sa na to už dnes pozrieť inak. Dokonca mnohokrát e, súhlasím aj s názorom, že kým niektorí stáli na námestiach, iní už si delili z funkcie, prípadne možno nejaké tie zisky z nejakých tých obchodov a podobne. Takže dialo sa proste to, čo, čo bolo diktované, nazvem to tak, tak e, jednoznačne cudzou rukou. Eh, obávám se, že někteří si dělali ty majetky ještě dávno předtím, než se stálo na těch náměstích. Jako jo? Takže ano, eh, tak. že ten proces jako byl eh, tady a je poměrně zmapovaný, jak si ty jeho počátky byly v polovině 80. let. Pro některé figury, jak si to začalo ještě dříve, protože byly, patřili mezi ty zasvěcené, ale právě co na to říká, že si lidé myslí, že by teď mohli tu situaci zase, zase zachránit prostě komunisté dneska, protože komunisté tady vládli. Já vždycky na to říkám, prostě, ale oni nepřestali vládu, že to byli ti samí lidé, kteří zradili sami sebe, jsou vlastní ideologii. No tak když ta jejich ideologie přece nefungovala, to znamená, stačilo zachřestit penězi, e, přijít s těmi měšci z toho e, západu a říct, jako tohle všechno může být vaše, to si všechno můžete odcizit a e, potom nám to prodáte, no tak samozřejmě se toho hned chopili, to znamená, že to nefungovalo. A dnes se dozvídám, že kdybychom a tak dále, no to přece zase nebude fungovat. Mm, veľmi správne si poukázal na jednu vec, ktorú predpokladám všetci tí, ktorí chápu v širších súvislostiach, si minimálne už dávno uvedomujú, že síce oficiálne, pamätám si ten dátum, aj sme tedy e, s mojou vtedajšou priateľkou otvorili flašu šampusu, Pamätám si 4. december 1989, keď vo federálnom zhromaždení bolo odsúhlasené zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany. To som považoval za veľmi podstatný moment, ako sa ukázalo neskôr, bol to len taký kozmetický. Byl to trik, ako jenom. Isté, samozrejme, pretože dobre si povedal, ak to človek pozoroval poriadne a hlavne ak si dal tú námahu a vystopoval mnohé tie, tie rodiny, ktoré sa akoby takmer zázrakom z ničoho nič dostali k moci, odkiaľ tie, tie rodiny sú, aké je ich, aký je ich pozadie, akú úlohu v tom celom zohrala, zohrala aj mm, teraz, <laughs> e, no pomôžim prosím ťa, 77. Charta 77. Za, za, za živý svet ma to nevedelo napadnúť No a čo, a čo je charta? Z koho bola zložená? Aké financie boli jej poskytované? Toto všetko sú záležitosti, ktoré ak niekto chce pochopiť čo najviac rok 89, mal by si dať tú námahu a naozaj úvodzovka poviem, polustrovať trošku aj v týchto, v týchto vodách, pretože to všetko, čo sa nám tu akoby náhodou dialo po roku 89, sa dialo za, za neustále réžie, ako ty si povedal veľmi správne, vtedy už bývalých komunistov alebo ľudí, ktorí z toho režimu nejakým způsobem profitovali. Říká se jim také, nebo já jsem tak říkal, vlastníci informací, protože když se Východ se Západem dohodl, že eh, provede eh, ty, ty, ty převraty, eh, to znamená Moskva se dohodla s Washingtonem, tak samozřejmě potom byly dáni k dispozici ti správní lidé, ti správní agenti z obou stran a to přece byla ta změna. A ti věděli, s kým mají pracovat. A pak byly vytipovány, jak říkáš ty, zase správné rodiny, které některé ty procesy si řídily už po celá desetiletí předtím. E, takže první signatáři Charty 77, no mezi nimi nebylo mnoho lidí, kteří by neměli zkušenosti e, s nějakými šílenostmi z 50. let. Ehm, e, a ti lidé potom, kteří přibyli a kteří byli z okresních měst, e, kteří byli někde z míst, kde e, opravdu jak si mm, e, lišky dávali dobrou noc, tak ti to zpravidla odnesli a odnesli to jejich rodiny, ale e, ti, ti exkluzivní <laughs> chartisté, ti neodnesli nic, ty naopak celou dobu pobírali peníze ze západu, e, což mohla státní bezpečnost kdykoliv stopnout, ale oni se naopak dělili. Přesně tak. Ak by, ak by to vtedajšia moc chcela akýmkoľvek spôsobom ukončiť alebo obmedziť, mala k tomu všetky prostriedky, aby to tak urobila. To, že to neurobila, je jasný zámer. Pre mňa. Ano. No, je to ten záměr, který si myslím, že je spočítatelný, to znamená eh, vy, jak si napsal Gresi Břežinský, vy se můžete eh, napást na majetku, který jste doposud jenom zpravovali a neříkalo vám to pane, to znamená ten majetek, který byl původně znárodněn a potom tedy rozvinut eh, po tom roce 48. No a za to samozřejmě budete potom také platit, takže hm, přijdete tak mírně k rychtířek s nějakému majetku, no a my zrovna tak velmi lacině potom ten majetek skoupíme a budeme zase vládnout my v východní Evropě. No presne takýto scenár bol napísaný, presne e, tento scenár bol dlhodobo režírovaný a presne tento scenár, ako si ho teraz pekne popísal, sa napokon aj uskutočnil a uskutočňuje sa prakticky až do dnes. Tak, eh, pojďme dál. Ty jsi teda nakonec se živil čím, protože ten rok 89, televize a tak dále, ale ty jsi v té televizi nezůstal. Ja som tam nedostal, ja som sa, tam, tam sme si vymysleli jednu krásnu vec. My sme, my sme eh, takto, vtedajšie, vtedajšia verejnosť proti násiliu, čiže VPN, ako si nemala príliš veľké miesto v, medzi televíznymi pracovníkmi, i keď vtedajší e, predseda slo- socialistického zväzu mládeže, neskôr známy Pavol Rusko, sa vehementne pokúšal e, v televízii vpn nejakým spôsobom založiť. Prakticky mu to, sa mu to vôbec nepodarilo. O to viac sa darilo mne zakladať tzv. pracovné e, skupiny, ktoré mali v úmysle vymeniť vtedajších vedúcich pracovníkov za tých, ktorí tú prácu ovládali, ale nemali a nemuseli hlavne mať žiadnu stranickú knižku. Tak sa mi napríklad stalo aj to, že som do funkcie vedúceho v tom čase, na tom úseku, na ktorom som pracoval, som tam presadil človeka, ktorý sa tam naozaj aj dostal – a presne tomuto istému človekovi som už v čase, keď som začal i hneď po prevrate, lebo to treba nazývať prevratom, nie nejakou dnešnou revolúciou, to bol obyčajný štátny prevrat. Takže i hneď ja používam toto slovné spojenie, pre mňa zamatová revolúcia je... Pro mňa to, mňa to bežné, ja, to, ja, to, ja nepoužívam nič iného než prevrat. Tak, čiže i hneď po tomto prevrate, ako náhle to bolo možné, som si na vtedajšom národnom výbore vybavil prvé, prvé než, by sa, než by sa to nazývalo živnostenský list a spolu so, so pár priateľmi sme začali, začali robiť v oblasti blesko s vodou, u vás je to asi hromozvod. No, bolo to dobré, vynášalo to a dokonca až tak dobre, že som si uvedomil, že to, čo, to, čo ja som schopný behom, ja neviem, týždňa, zarobiť na bleskozvodoch, tak to, ne, to nedostanem ani vo dvoch vyplatách. Takže som za tým vedúcim, ktorého som tam predtým, predtým pomáhal inštalovať, jedného pekného dňa prišiel a požiadal som ho, aby mi podpísal okamžitú výpoveď, pretože ja už v televízii nemám ako zarobiť to, čo potrebujem zarábať. No tak som sa vydal na dráhu podnikateľa, hneď ako to bolo možné No a samozrejme, keďže som už dnes zdôrazňoval hlavne skúsenosti, prosím ťa, kto z vtedajších, nazvime to živnostníkov, mohol mať skúsenosti, aké? No nikto nemal žiadne. Takže sme si postupne, mnohí postúpali po rôznych hrablách, mali sme postupne e, e, ro, e, úplne rozbité čela a nosy, a stále sme si mysleli, že asi to tak nejako má byť a ono to prejde, ono sa to nejako upraví. No vtedy ešte mi dostáva mi jedna úsmevná, úsmevná historka z tých čias. To už sa rozbehla malá privatizácia. A ja som takto poskudoval po jednom obchodníku malinkom, že predsa len možno by sa to nejako dalo. A Viem, že tam sa hovorilo niečo v cene okolo nejakých, nejakých možno vtedajších, hej, možno, možno nejakých 20 až 80 tisíc. No tak plný nádeje som sa odbehol do banky, kde som už ako podnikateľ mal svoj účet, s dotazom, čo by som potreboval urobiť, aby som sa k takému úveru mohol dostať – No bolo mi vysvetlené, že oni takéto nízke úvery prakticky vôbec neposkytujú, ale ak by som chcel 2, možno aj 20 miliónov, tak to nie je problém. Hej? Hm. Takže som s, s malou privatizáciou som skončil skôr, ako som s ňou mohol začať. A opäť až neskôr človeku e, prišlo, že to bolo určené na úplne iné osoby, nie na také, ako sme boli my bežní malí živnostničkovia. Čiže toto sa nepodarilo. No, e, o čo menej sa darilo možno na poli podnikania, o to viac on sa zakúsol sám do seba. A tí, čo ma poznajú z toho obdobia, veľmi dobre vedia, že ja som prakticky nemal čas vôbec na nič, lebo ja som bol neustále v nejakých knihách, neustále som hľadal, ako podnikať, ako, ako zvládať psychológiu, ako zvládať účtovanie, ktorý som sa dostal prvýkrát vôbec do kontaktu s nejakými zákonmi. I hneď som začal odoberať zbierku zákonov, lebo vtedy sa nikde inde nedali tie zákony ani získať. A postupne krôčik po kročíku, to, a to ale hovorím o období, ktoré trvalo e, mnoho rokov, som sa naučil nielen nie len ako podnikať a prípadne ako do toho zapájať psychológiu, ako vôbec začať rozlišovať čo je v obchode dobré a čo už vôbec nie. A dostal som sa až do také, takého stupňa, aj vďaka samozrejme všetkým podujatiam, ktoré som navštevoval, ktoré som si zaplatil napriek tomu, že tých peňazí nebolo dosť. A vždy budem opakovať, budeš presne taký dobrý, ako sa rozhodneš obetovať možno aj to posledné, čo máš, aby si mohol byť lepší. Ja som bol presne žiarivým príkladom takéhoto postupu Nepamätám si veľmi živo, ako sme z, vtedy rozhodovali s manželkou, či si jeden seminár veľmi drahý zaplatíme prakticky tým, že predáme vtedy naše fantastické nové video, to bola vymoženosť neskutočná, hej, a aj televízor, alebo jednoducho na ten seminár nepôjdeme, no typuje správne, predali sme aj video, aj televízor. <laughs> Na seminár sme išli, samozrejme získali sme všetko to, čo sme potrebovali. No a dostal som sa až do pozície, kedy som sám začal prednášať a to rovno obchodnú psychológiu. Myslím si, že sa mi to celkom darilo, pretože niektorí návštevníci tých, tých mojich vtedajších seminárov sa dostali na pomerne lukratívne miesta, dodnes ma niektorí oslovujú, som s nimi v kontakte a vždy mi nezabudnú pripomenúť, že ak by som ich vtedy nebol nakopol, tak sa možno do tej pozície, v akej sa dnes nachádzajú, nikdy nedostanú. Takže no, nějaké Jasně. výsledky. Ale problém byl v tom, že samozřejmě v tom malém se to možná občas dařilo, nicméně mezi tím už se pracovalo na tom, aby se zmonopolizovalo naprosto všechno a to těm lidem, tě, kterým to spadlo opravdu jenom tak z hůry, eh, kteří byli, eh, se kterými byli do, bylo dohodnuto, že oni se musí dostat k tomu majetku, aby byl klid, aby to mohl být ten převrat, aby se náhodou nezačali bránit. Eh, to byl ten hlavní důvod, proč to museli být ti, kteří zavinili E, to všechno špatné, co se dělo před listopadem 89, tak ti samí lidé vlastně se potom zmocnili e, toho majetku, protože to byl ten úplatek za to, že nebudou e, se bránit novému systému. A v tom novém systému se snažili lidé jako ty poctivě podnikat a často, jak říkáš, si stoupali znovu a znovu na ty hrábě a dostávali přes ústa. Nicméně dokonce, jak si to nakonec skončilo, skončilo tím, že zcela zanikly, protože ve všech možných oborech eh, byly, byly nakonec ty, ty rozhodující ty velké peníze. Ano absolútne s tebou súhlasím. Peniaze, známosti a tak ďalej. Samozrejme, rodinné vzťahy, které tě niekam mohli posunúť. Nič toho som ja, <laughs> ja nemal odkiaľ ani čerpať, ani zaznamenať. Mne nikto s ničím nepomohol. A ono je to dobre. Dnes to vyhodnocujem tak, že to bolo dobre, pretože človek je vždy tak silný, ako sú veľké všetky tie prekážky, ktoré sa mu podarilo. Si slobodnejší, samozrejme. Jednak som slobodný, prakticky si trúfam vyhlásiť, že som nevydierateľný, e, slobodný v rozhodovaní. Ja nepotrebujem byť pre nikoho krásny, ja sa nebudem, nepotrebujem nikomu poklonkovať. Je to hodnota v živote, o ktorých si mnohí aj v tých vysokých pozíciách a s veľkými majetkami dnes už môžu nechať iba snívať. Ja našťastie práve týmito plusovými znakmi života ovplývam a som tomu veľmi rád, ale hovorím znovu, keby som neprešiel to množstvo a množstvo prekážok, ktoré niektoré boli až naozaj také, že človek si dnes už povie, ako som to vôbec mohol zvládnuť. No, dalo sa to zvládnuť, a práve vďaka tomu je človek silnejší a silnejší. Poviem ti jeden z mnohých a mnohých paradoxov. Priateľ mal takú ideu, že počúvaj, že poďme urobiť cestovnú kanceláriu. Mám jedného známeho v Chorvátsku. Počúvaj, ja som v Chorvátsku už predtým v živote nikdy nebol. Ja, ja som ma nevedel poriadne, kde to je. Ja som videl, kde je Jugoslávia, hej. No tak hovorím, pozri sa, príležitosti netreba, príležitosti netreba zatvárať dvere, Poďme to skúsiť. Ja som mal v tom čase k dispozícii 20 eur dnešných, hej, a on mal auto. Tak sme vyrazili za jeho známym do Chorvátska. Len tak, len tak pre zaujímavosť. Už o pár mesiacov na to, to už na Slovensku v tom čase fičal internet, v Chorvátsku, keď ti poviem, pripojenie na internet bolo menej ako v malej slepej ulice v Bratislave dokopy, hej, že tam ani nevedeli poriadne, čo to je. No ale s mojím podnikateľským duchom sa nám podarilo vyslovene popredávať vlastníkom tých, tých e, víl na, na pobreží umiestnenie v našom, vtedy ešte neexistujúcom katalógu internetovom, cez ktorý sa budeme pokúšať predávať dovolenky. Toto prosím ťa bolo v čase, kedy sa cez internet sotva predávali CDčka, nie je to ešte dovolenky. E, knihy možno. Čiže trúfam si vyhlásiť, že som bol jeden z prvých, ak nie možno vôbec úplne prvý, ktorý pochopil ten internetový rozmer a začali sme predávať dovolenky cez internet. Darilo sa, my sme mali v jednom čase dokonca napríklad 50 domov iba na Istrii. Hej. A to už naozaj, to už bolo vo veľkom, to už boli veľké záväzky, to už som <clears throat> zapojil manželku, to sme, to sme naozaj, môžem povedať, po, pomaly podnikali celá rodina. No ale samozrejme opäť čas išiel a prešlo 10-15 rokov a mm, samozrejme ten internet sa otvoril aj pre samotných Chorvátov. Tí zistili, kde sú ešte iné možnosti, inak to robiť proste je potrebné vždy vycítiť tú príležitosť, čo najskôr ju realizovať, ale pre Boha ne, neostať na nej ako na jednom jedinom možnom riešení a nahovárať možno sám sebe, že žiadne iné neexistuje. Tak ty to, tro, ty to trošku zkrátíme, takže a finále je, co si potom nakonec jako dělal nebo doteďka, eh, co ti, co, co, co vlastně, u čeho si chtěl i zůstat a potom už se pojďme bavit eh, o těch tématech, eh, která budeme vidět spíše z toho našeho subjektivního pohledu. No, aby som to kurikulum vité nejako, nejako pouzavieral, áno, darilo sa mi Chorvátsko. V tom čase som si začal všímať, že v bytovom dome, v ktorom bývam, sa dejú nejaké pra, prazvláštne veci, pokiaľ išlo o jeho správovanie. A dovtedy pre mňa absolútne nepoznaná oblasť som sa jej začal veľmi vážne venovať, až tak vážne, že som v priebehu niekoľkých mesiacov vtedajším ľuďom, ktorí to celé viedli, začal vytýkať chyby, ktoré boli pre mňa už očividné, ale oni o nich ani netušili, pretože do chvíle, kým som im neobúchal o hlavu zákon o vlastníctve bytov a netuší, že také niečo existuje. Takže som sa začal venovať tejto oblasti a opäť e, z mne príslovečnou silou Dobermana, ktorý keď sa zakúsne, už to nepustí. A dostal som sa do pozície cez túto správu bytových domov, že nielen, že sme spolu s priateľmi založili asociáciu vlastníkov bytov už v roku 2012. Dodnes tá asociácia existuje. Dodnes sa venujeme a teda hlavne ja, vlastníkom, ktorí nám môžu zavolať a to dve hodiny denne, proste je to náplň, cítim to ako svoje poslanie, kedy si viem predstaviť sám seba, keď som ja v tom, tom 9., 10., 11. roku zháňal informácie, bolo ich veľmi, veľmi málo a hlavne nebol nikto, kto by mi bol schopný a hlavne ochotný nejakým spôsobom možno aj zadarmo poradiť. Presne teraz toto robíme my a máme opäť svoje výsledky, ľudia ma kontaktujú, sme dokonca s niektorými z tých vlastníkov, ktorí sa na mňa obrátili aj naozaj vo veľmi blízkom vzťahu. Týmto chcem, ak mi to umožníš dovoliť, tým, som si, tým si, by som si chcel dovoliť pozdraviť rodinu Valovcov Martine, ktorí pravdepodobne v tomto momente aj počúvajú, lebo vedia o tejto relácii Takže, takže toto všetko sa udialo a popri tom, popri tejto asociácii, keď sme pomáhali s priateľom jednému bytovému domu, ktorý evidentne bol okradnutý, ešte povedané vlastníci v ňom, boli okradnutí o nie malé peniaze pri zateplovaní. Pomáhali sme mu veľmi intenzívne niekoľko, až niekoľko mesiacov, až to prišlo do pozície, že nás požiadali, či by sme u nich nevykonávali sami, sami tú správu. No tak sme založili mhm. správcovskú spoločnosť a touto činnosťou, teda správou bytových domov, sa, sa zaoberám dodnes. Ako to už býva, keď sa človek do niečoho pustí a chce tomu rozumieť, aj v tomto smere som sa onedlho dostal na, na pódia a pred, prednášal iným správcom, dokonca paradoxne aj takým, ktorí boli v praxi oveľa, oveľa dlhšie, ako som bol v tom čase ja. Ale aj týmto už som prednášal čo a ako najlepšie robiť pri stave bytových domov. A Takže. prednášal si také na Slobodné vysielači, improvoval? Áno, nezabudnem na ne, ne, už chudáka nebohého Igora Lacka, ktorého som raz viac menej možno až tak neplánovane počúval a vyslovil zo pár vied, mne to nedalo, ja som, ja som naštvaný, som si našiel číslo slobodného vysielača a hneď som išiel volať do redakcie. No mňa ani len nenapadlo, že sa dovolám priamo do vysielania. Takže som chcel tomu človeku, to mi to dvihne, povedať, aby pána Lacka upozornil, že túto a túto vec je predsa len možné povedať trochu presnejšie. No to som netušil, že ja som sa dostal prakticky priamo do vysielania. Bol to krátky 15-minútový telefonát a po jeho skončení mi Igor Lacko ponúkol spoluprácu pri tvorbe ďalších relácií. Takto som sa ja dostal do slobodného vysielača. A tím se stal také moderátorem a publicistou. No a pojďme teď eh, vlastně už k tomu, jak jsem říkal, abychom se subjektivně podívali na to, co se kolem nás děje. Objektivně, ale jak se vždycky říká, eh, ono je to s tou objektivitou složité, stejně to bude náš názor, ale budeme se snažit eh, přece jenom, eh, dejme tomu, hledat nějaké argumenty. Eh, říkali jsme si, že bychom se podívali na, eh, na malou i velkou politiku, eh, z našeho pohledu a na politické pokrytectví, které eh, naši místní politiku i takovou tu velikou světovou politiku eh, provází. Eh, já, jak, ty, jak ty vlastně vidíš to, tu, tu činnost politiků samotných, těch aktuálních politiků, nebo těch, dejme tomu, od toho převratu, kteří působí na té místní úrovni? Vieš, ono je to, je to veľmi zložité mm, pozorovať úplne nezaujate. Dokonca neviem, či sa to aj dá. Hej, to je to isté, ako pozerať, ja neviem, e, majstrovstva sveta vo futbale a vôbec nikomu nefandiť. Ja si to neviem predstaviť. Hej. Istým spôsobom sme samozrejme fanúšikovia všetci. Dôležité politike je, aby človek nebol takým tým, tým príliš zaritým fanúšikom, takým tým nekritickým, takým, ktorý nevidí na či už danom politikovi alebo dokonca na celej strane vôbec nič zlé. To je obrovská chyba, pretože dovolím si povedať, aj medzi politikmi je veľké množstvo nečestných ľudí, rovnako ako je to medzi lekármi, rovnako ako je to medzi automechanikmi. V akejkoľvek oblasti života máme týchto ľudí. Politika nemôže byť výnimkou, v žiadnom prípade. Treba to vždy takto začať chápať. No a keď som hovoril o tej správe bytových domov, mne, mne bolo veľmi nápomocné chápať zákutia politiky v čase, alebo teda na základe toho, že som začal chápať zákutia diania na samotnom bytovom dome, na tých schôdzach, kde som si všímal to ovplyvňovanie, kde som si všímal prakticky pres, presne to, čo je dané aj v vrcholovej politike, akurát, že je to menej viditeľné. Čiže ja som sa naučil chápať politiku cez tento uhol pohľadu, veľmi užitočný, ja by som odporúčil každému, aby sa začal zaoberať dianím vo vlastnom bytovom dome a výrazne ľahšie pochopí politiku. No a keď sa pýtal, že čo si teda myslím o tých politikoch, Vieš, úplne najzákladnejšie krédo, ktoré dúfam mi bude odpustené, je to môj názor, snáď si ho môžem dovoliť vysloviť. Trúfam si vyhlásiť, že slušní ľudia idú do politiky len v stave absolútne krajnej núdze. Nedokážem si predstaviť nikoho, kto je úspešný v tej oblasti, ktorú dnes a denne vykonáva, aby ju celú odložil a išiel, prepáč, čo poviem teraz, išiel niekam žvaniť do nejakého parlamentu alebo išiel robiť nejaké obdobné politické aktivity. Eh, my jsme si tohleto, to téma jsme si definovali takto proto, protože zejména jsme si upozorňovali na tu mezinárodní úroveň, to znamená ty různé metry, které platí, eh, které vám můžeme sledovat eh, v médiích, zvláště v těch mainstreamových médiích, která jsou stranická, která někomu straní neustále, ale tady v té, v té naší místní politice bych řekl, že je ještě problém u nás tedy v Čechách teď naprosto, u vás je malinko ku, došlo k malému posunu, e, že ti politici jsou lokajští, že e, se musí vykrucovat ještě více, e, než třeba ti politici, kteří reprezentují velmocenské zájmy, protože je nad nimi více pater. A to bychom si asi měli uvědomit, že vlastně oni nejsou svým způsobem své právní vůbec. Ja som e, svojho času, to je známe, spolu s priateľom Petrom Muknárom práve v Slobodnom vysielači odmoderoval, alebo teda odredaktoroval 99 pokračovanie vysielania Inforovnováha a my sme mali úplne základné moto celej relácie, že dnešok nezačal dnes ráno. Toto je potrebné naozaj si vážne v politike vždy uvedomiť. To, čo sa deje, deje dnes. Nech to je čokoľvek to rozhodne nie je niečo, čo by dnes začalo. Je potrebné sa pozrieť niekoľko mesiacov, ba aj rokov, ba nejednom prípade aj desiatky a desiatky rokov späť, aby človek mohol vyvodiť, kde to vlastne má svoj začiatok, z čoho to pochádza. A až keď sa to začne takýmto spôsobom chápať, ten človek, ktorý to posudzuje, zistí, že je ten rozmer výrazne širší, ako mu dnešné médiá chcú neustále podtrkovať. My sme neraz v informovách hovorili, že napríklad televízne noviny, a ja viem, že ani tých neseduješ, ja už snáď 15 rokov, e, televízne noviny majú za úlohu, skúsme si to všimnúť a uvedomiť, vytvoriť, vytvoriť prakticky čriepky úseky niečoho, ktoré idú odnikiaľ nikam. Na seba nenavezujú, mapujú nejaký súčasný stav, ale málo ktorý ten príspevok je schopný, obvykle na to nie je ani časopriestor, aby sa zahlbil hlbšie a treba odhalil, z čoho ten daný úkaz, ktorý momentálne práve nejaký, nejaký ten šot dokumentuje, z čoho naozaj pochádza. A napriek tomu, že toto všetci, ktorí televízne noviny sledujú, musia vedieť, je pre mňa neuveriteľné, aké obrovské množstvo ľudí dnes a denne tie televízne noviny stále ešte sleduje. Na to, aby si vytvoril mozaiku, to znamená niečo komplexné, žiadne televízne noviny, ani žiadne noviny ako magazín alebo niečo podobné, nemôže byť postačujúce. Ten rozmer a pohľad musí byť výrazne, výrazne širší. Dobře, zpátky k těm politikům. Eh, politici eh, přece eh, tady se snaží prezentovat nějaké svoje pravdy, které jsou, samozřejmě nebudu opakovat to, že, je to, jsou to většinou jenom nějaká banální a prázdná tvrzení, ale nicméně z pravidla opak bývá pravdou toho, co vlastně oni tvrdí. Jsou tady přece jenom ale rozdíly. Zdá se, že v Maďarsku Orbán dlouhodobě sledoval nějakou svoji vlastní linii protože někdy si můžeme vážit těch politiků, že v těch těžkých podmínkách vlastně nakonec na vlastní nebezpečí sehrají partii, aby alespoň zmírnili tlak těch mnohem větších parních válců, eh, že se snaží eh, v určité míře, eh, ať už si ta motivace jakákoliv, ale nakonec, nakonec obhájit to své, to znamená, dejme tomu, ta závislost na těch voličích je donutí nakonec k tomu, že se postarají i ve svém vlastním zájmu o, o své voliče. Svým způsobem se co teď eh, dostal do pozice, kdy musel daleko více eh, po tom soustředěném tlaku a potom, vy, potom eh, vyhranění vlastně té situace na Slovensku dostat do té pozice vlastně osobnosti, která um, musí riskovat a musí najednou dát najevo, že přece je pro něho něco důležitějšího, než to, že jenom souhlasí uh, s těmi, kteří mu diktují. Tu máš absolútnu pravdu. I ja to posudzujem tak, že e, či chceme, či nechceme to priznať, my v Európe prakticky vôbec nemáme štátnikov. Nech sa pozrieš na ktorýkoľvek štát, kdekoľvek ti oko zavadí, ja, ja nie som schopný nájsť, nájsť štátnika, ktorému by som takýto, takúto definíciu mohol, mohol e, zavesiť na ňo. E. Výnimku pre mňa už v minulosti vytvoril, vytvoril presne Orbán, ako si spomínal ty. A hoci som v minulosti, hlbokej minulosti, bol čistý antificovec, to tiež človek musí, musí prejsť cez a musí dozrieť a musí sa opäť mať väčšie, väčší rozhľad, aby pochopil, kde je ten povestný sever, tak si trúfam vyhlásiť, že našťastie dnes Európa skutočných štátnikov má, a to práve Orbána a Fica bez akéhokoľvek zaváhania, hoci mám k činnosti či jedného, či druhého samozrejme aj svoje výhrady, ale ak by sme to mali posudzovať z toho, z toho najpresnejšieho možného meritka, tak určite by to pre mňa boli títo dvaja. A jak tedy vidíš ty politiky, kteří se tváří, že reprezentují nějakou státnost, že eh, reprezentují, dejme tomu, eh, nějakou sílu, která opravdu jaksi je eh, ovládána v uvozovkách nějakými politickými rozhodnutími. Jak jako rozumíš tomu, že jsou v tak vlastně lokajské režii, protože přece někdo jiný tahá za ty dráty? Áno, ja som neraz svojmu okolí, ľuďom o svojom okolí kládol otázku, čo si myslíte, na koľko percent má náš spoločenský život v rukách terajšia vládna garnitúra. A je, na moje veľké prekvapenie veľmi málo bolo takých, ktorí by priznalo viac ako 50%. Veľmi často sa stávalo, že no, podľa, mňa, podľa môjho názoru rozumne hovorili niečo okolo 20%. Všetko to ostatné je dané rôznymi medzinárodnými zmluvami, rôznymi vytvorenými tlakmi, rôznymi samozrejme dopredu prešpekulovanými krokmi a skutočne tá, tá, samotná, tá samotná vládna garnitúra, keby aj chcela to kormidlo totálne otočiť, jednoducho toto možné nie je. Ja som v tomto smere veľmi triezvo uvažujúci a nečakám od žiadneho politika, nech by to akokoľvek dobre myslel, že by to naozaj mohol tak otočiť, že tá odpovede prakticky hneď, hneď eh, naspäť. To sa nedá. Dá sa to postupne. A jediné, čo je potrebné sledovať, či tie jednotlivé kroky sa dajú chápať tak, že je to ten krok správnym smerom alebo naopak. A v tomto smere, či je to Orbán, či je to Fico, keď hovorí o tom medzinárodnom pôsobení, si trúfam vyhlásiť, že obaja obstáli. Že je mhm. viditeľné, že, to, že, to, že tými kolečkami dejín predsa len ako si, ako si točia. Eh, protože eh, tady přece je jasné, že třeba Orbán, eh, protože dlouhodobě pracuje na té své pozici, si včas uvědomil, že jedna věc je proklamovat nějaké mm, strukturální mm, stavy státu, bavit se o tom, že musí tak a tak vypadat nezávislá média, musí tak a tak vypadat, vypadat ústavní pořádek země, ale jiná věc je, jestli to opravdu drží v ruce jestli náhodou jak si ty rady, které přicházejí zvenčí, eh, nejsou jak si dávány proto, nebo respektive eh, spíše vyděračské různé pokyny z Evropské unie, eh, proto, aby se zmocnil zase opět někdo jiný více té vlády třeba v jeho vlastní rodné zemi. A on to nějak pochopil a začal jednat jinak. A to bylo vlastně to rozčarování, které začalo panovat té Evropské unie. Ono svým způsobem i Poláci začali vybočovat z těch těch eh, představ těch, kteří by je měli ovládat. Samozřejmě čekáme, jak to, jak to, jak to skončí. Ale nicméně přece jenom jako chci být pozitivní <laughs> také trochu. I, i toho je třeba si vážit a uh, uznat, že jsou lidé, kteří, zvláště pokud jsou inteligentnější uh, než ti, kteří většinou v té Evropské unii průměrně uh, vládnou nebo takzvaně vládnou, uh, takže si najednou říkají pozor, já teď budu trochu mlčet, nebudu toho moc jako sdělovat, ale začnu konat. A <laughs> po pokusím se alespoň kousek e, utrhnout pro sebe, nebo respektive pro ten e, můj, e, dejme tomu i národ, e, nebo alespoň tedy e, to obyvatelstvo, které mám na starosti. Isté, ono je zase celý ten medzinárodný kontext, který je vždy potrebné pri tom všetkom vyhodnocovať. Um, veľmi ťažko dnes posudzovať, kde by sa ako čo u nás dialo a konec koncov aj u vás, ak by napríklad sa nepodarilo vyhrať Trumpovi. Myslím si, že tým, e, čo si na seba Spojené štáty nezaslúžene všetko nabalili, prakticky je to, je to skutočný policajt sveta, ktorý si myslí, že musí rozhodovať takmer o všetkom a všade a vždy. A či to dnes chce alebo nechce niekto pripustiť, tak e, žiaľ, do bodky sa mu to darí, veď vyše 800 vojenských základní po celom svete asi má svoj dôvod, že? Čiže či chceme, či nechceme, oni tú svoju e, silu homogéna dlhé roky tvrdo presadzovali a celý zvyšok sveta sa, sa tomu len prizeral a či chcel, či nechcel, musel sa tomu prispôsobiť tie nové vetry, ktoré začal dnes, e, alebo teda začal po svojom zvolení Trump aj, aj, jeho, aj jeho spolupracovníci nastolovať, môžu mať veľmi významný dopad na mnohé aspekty, ktorými sme sa do, doteraz e, naozaj nechávali viac, viac e, zošnurovávať. Napríklad to obrovské množstvo mimovládok, ktoré si dokonca už uzurpovalo aj čo je a čo nie je správne. Už sme sa dostali do pozície, kedy politik u nás, ale predpokladám, že to bude aj u vás to isté, sa niečo neodvážil ani vysloviť, pretože vie, alebo vedel, aká kritika mu z rôznych týchto politických mimovládok bude okamžite e, venovaná Takže si trúfam povedať, že keď sa tohoto neskutočne veľkého bremena dokážeme postupne zbaviť, ja viem, že to nepôjde ani rýchlo a ani ľahko, tak máme pred sebou úplne iné obdobie, pretože vieš mať, mať doma vlastného strážneho psa, ktorý za cudzie peniaze vytvára všetko preto, aby sa v tej danej krajine, v tom danom štáte, da, štáte darilo tak, ako to vyhovuje veľkému bratovi za, oceá, za oceánom, no to nie je zrovna dobrý základ na akýkoľvek rozvoj. Čiže možno, keď si hovorí, že o niečom aj pozitívnom, možno, dúfam v to, tie, tie nové vetry predsa len budú musieť e, e byť reálne, a ono už sa aj samozrejme niečo ukazuje, objavuje, už, je, už nejaké tie náznaky sú tu a je stále menej a menej tých, tých e, hlasných mimovládkarských vyjadrení, pretože si začína myslieť, že oni skutočne už začínajú mať problémy existenčné. No problémy, no tak samozrejme, Ano, dnes se samozřejmě dozvídáme, jak si to, co eh, se dalo eh, předpokládat už před, eh, dvěmi třemi roky, že se musí dedolarizovat. Trump chce odvolat, což je velmi složité, protože je to v podstatě privátní organizace šéfa Fedu, který, pokud je mi známo, měl už před dvěmi roky za úkol dedolarizovat, aby se snížila alespoň teda ta strašlivá inflace, která služuje Spojené státy a všechno prodražila a e, proto dnes e, zoufale e, se snaží Amerika šetřit na své vlastní administrativě a snižovat náklady, kde to, kde to jde, takže ono to není zdaleka jenom nějaké Trumpovo přání. Je jasné, že ta potřeba už vyvstala a když neučinil nic FED, tak koná politik, což je také velký posun, že najednou politik politicky rozhoduje, to se mi líbí docela. Já bych byl rád, aby politici byli schopni eh, opravdu představovat tu politickou moc, a ne aby představovali jenom zájmy eh, bankovního eh, systému. Tak to je, to je novinka. Něco se takové, teď vlastně překvapivě informace o tom, že tlačí na odvolání šéfa Fedu, to je, to je velmi zajímavé. To znamená, že ta Amerika opravdu hraje o život svým způsobem, ani si to tady lidé uvědomují. Ty jsi chtěl hovořit ale ještě o dvojím metru v, té, v tom mezinárodním právu veřejném, ve, právě v té zejména velmocenské politice, protože platí, že Eh, mezinárodní právo veřejné je v podstatě vždy to, co si přejí velmoci. Eh, ono se nadělá spousta řečí o tom, která jsme se všichni eh, rovni. Konec konců to vidíme, jak se zachází i se zákl- s listinou základních práv a svobod v tom lokálním provedení, ale nicméně i v tom mezinárodním právo veřejném, kde se počítá na prstech mnoha rukou se počítají různé školy, eh, které eh, interpretují mezinárodní právo veřejné, ale nakonec se vždy ukazuje, že stejně, pokud se nedomluví velmoci, tak jsou ti ostatní krátcí. No a tady přece eh, platí ten dvojí metr už dávno a jak by si tady, jak si, protože si říkal, že to je téma, které tě zajímá, se toho tématu zmocnil. Stando, ja by, som, ja, som, ja by som si dovolil opraviť ťa. My už nemôžeme dávno hovoriť o dvojitom metri, pretože to už je dávno dvojitý kilometr. ja, <laughs> tak to určite vnímame my z nášho názorového spektra. On totiž to stačí si uvedomiť jednu maličko za všetky iné, jedno by som si dovolil konkretizovať. Poďme sa na chvíľku pozrieť, ako vznikali státy. Na tomto si najkrajšie poukážeme, na ten, ten dvojitý kilometr, už nie meter. Otázka, nie že by som ti udával, Ako vznikli Spojené štáty? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Vyhlásením nezá, nezávislosti. E, keby sme išli v časopriestore ďalej, bližšie k našej dobe, poďme sa napríklad sústrediť, e, ako vznikol samostatný Texas. Mal ľudí si uvedomuje, že Texas bol súčasťou vtedajšieho Mexika a osamostatnil sa, no budeš prekvapený, <laughs> ty asi nie, no vyhlásením nezávislosti. To, že sa v zápäti potom stal ďalším štátom Spojených štátov amerických, no to je, nazvime to pre chvíľu, na túto chvíľu, pre tých, ktorí majú sklony progresivizmu a, a liberalizmu, že to bola náhoda. Hej? Keď sa sústredíme na neskôršie udalosti a po, budeme sa baviť napríklad, ako vzniklo samostatné Belgicko. Ešte sa chvíľku vrátim tým Spojeným štátom. Zrejme nikoho, kto trošku ovláda e, tie vtedajšie historické reálie, nepre, ne, neprekvapí, že prvý štát, ktorý okamžite pri príbehol, aby uznal čerstvo vyhlásené nezávislé Spojené štáty, na britskej korune. Bol samozrejme uhlavný nepriateľ e, vtedajšej Británie Francúzsko, takže Francúzi nielenže pomáhali pri tej nezávislosti, ale ako prvý uznali. O chvíľku alebo v časopriestore neskôršom sa tento istý scenár zopakoval mnohokrát. Môžeme sa na chvíľku pristaviť pri samostatnosti Belgicka, ktoré bolo svojho času vyhlásené ako samostatné na vtedajšom Nizozemsku alebo Holandskom kráľovstve. Ej, takisto, aby sme to nenaťahovali, svojho času vznikla Československá republika na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, že? Takisto vyhlásením nezávislosti, to, to by sme ako správni vlastenci mali dostatočne ovládať, to nebudem ani rozoberať. No a keď sa pohneme trošku ďalej, opäť v čase, opýtame sa, ako vzniklo samostatné Kosovo, no vyhlásením nezávislosti. Toto všetko je nesporné. Nenašiel som si nikde jedinú úvahu typu, že George Washington, ktorý prisahal britskej kor- korune, bol tým, čo, čo, e, čo viedol v Spojených štátoch, alebo teda na území Spojených štátov, že bol prakticky rozvracať, že to bol vlastne dezerter. Toto si neprečítaš, to bol proste údatný človek. Hej, ale pritom správne by sa malo posudzovať to, že on prisahal vernosť inému štátu, ako nakoniec, nakoniec proti nemu vystúpil. Hej. Dobre, to, to preskočme teraz. Čiže máme samostatné Kosovo, no asi nikoho neprekvapí, že medzi prvými ho uznali Spojené štáty. Určite to nemôže nikoho prekvapiť, keď sa pozrieme Eh, aké, aké vojenské ciele tým Spojené štáty sledovali. Toto všetko je nesporné. Ale čo je, ne, čo je pre mňa neuveriteľné, a tu sa uplatňuje ten medzinárodný dvojitý kilometr, po vyhlásení samostatnosti Krímu, lebo opäť mal, málo je, je spomínané, že Krím ešte predtým, ako sa začlenil do Ruskej federácie, vyhlásil samostatnosť toto už nie je chápané, že to je správne. Dokonca sa hovorí o anexii Krymu, čo je z hľadiska toho medzinárodného práva už uplatnenie v tomto čase, dajme tomu, dvojitého metra. No ale v prípade samostatne vyhlásenej Doneckej ľudovej republike a Luhanskej ľudovej republike už skutočne musíme začať hovoriť o dvojitom kilometri, pretože ak existujú prvky medzinárodného práva, tak buď spochybníme všetky takto vzniknuté štáty, alebo ani jeden. A dokola a dokola čítame a počúvame o tzv. samozvaných republikách. No, já bych jenom jako upřesnil, že eh, samozřejmě máme nějaký jiný mezinárodní pořádek eh, po 45. roce 20. století. Jiný tady samozřejmě panoval eh, po všech těch aliancích, které vznikaly po napoleonských válkách a tak dále, po první světové válce. To je třeba si říci, ale teď nám jde ale asi více o tu současnost, protože všechno tohle, to, co si, co si tady jmenoval z nich Spojených států, že jo, a potom tedy nákupy nějakých území, ty kšefty, které se dělaly eh, tehdy z Francií eh, a tak dále. Toto je... To... A pomáš španělskom? No, e, potom Španělsko, že všechno, ale, ale jako vraťme se k tomu, k tomu té současnosti, tedy to znamená, tady se co si dohodlo zejména na Jaltě, e, pak se to ještě upřesňovalo a e, jak tak však si ten pořádek fungoval, nicméně vše se rozbilo zase těmi válkami, že jo, které, které byly v podstatě vedeny naprosto své volně. Eh, to znamená v severní Africe, Blízkém východě, Afghánistánu a tak dále. Eh, takže poté, co jsme se dohodli, že něco se bude dodržovat tak se to zase přestalo dodržovat a pak teda do toho přišlo, eh, přišly teda eh, tyhle ty spory o, o Krym, eh, předtím samozřejmě útok Spojených států na Jugoslávii, protože to bylo NATO a na to jsou Spojené státy a žádné OSN a, a tak dále. Takže o ten rozrod toho mezinárodního práva veřejného je už jako starého data, už dá se říct, že minimálně, minimálně tedy od toho bombardování Jugoslávie ano. Eh, je mezinárodní právo prakticky v troskách a eh, už jenom pokrytecky se vždycky eh, vytahují v podstatě jenom nějaké názorové pozice. To není nic jiného, protože mluvil se o Krymu, tak Krym, autonomní republika Krymská měla v ústavě referendum a to hodlali prostě také, také uspořádat a jako byly tam, bylo tam několik pokusů a ty byly zase zmařeny na tom Krymu Krymu něco málo vím, protože jsem komunikoval tedy hodně, eh, hodně s Ukrajinou a na Krymu jsem byl ještě dávno předtím, než eh, k tomuhle tomu všemu došlo, eh, takže si člověk mohl ověřit věci na místě, i náladu, atmosféru a tak dále. Tak tady samozřejmě se uplatně několik metrů. A typicky prostě samozřejmě Krym a versus situace v Jugoslávii. Tá Jugoslávia bol, bol veľký medzinárodný prúser, keď to poviem takto. Je potrebné to správne popísať. A čo je pre mňa mimoriadne smutné, že sa po to svojím spôsobom podpísalo aj vtedajšie Slovensko, povolením preletu, preletu lietadiel cez, cez územie Slovenska. Tak u nás je toto samé samozřejmě e, za e, premiérství Miloše Zemana e, se toto stalo. E, tak ještě bych se zeptal možná v této souvislosti na konspiraci, protože e, přece politika se dělá vždycky konspiračně, nebo se mýlím? <laughs> Ne, ono, aj toto sme e, z niektoré z relácií infrovnováhy rozoberali vôbec ten pojem konspirácia, konspirácii. Je to prakticky dôverný rozhovor. Okay? Akurát, že je to, dostalo to úplne inú nálepku, podobne ako sa dávajú nálepky za rasizmus, fašizmus a pán Boh vie ešte. A konec koncov, pardon, aj demokracia pre mňa je nálepka viac ako reálny fakt. Čiže tuto vidíš tú skrátku, je potrebné dať vždy niečomu nejakú nálepku, pokiaľ sa dá tak dehonestujúcu a ono je s tým potom výrazne menej problémov. Čiže keď hovoríš o konšpirácii, e, ja nepoznám jedinú, pomaly nepoznám konšpiráciu, ktorá sa nakoniec ukázala byť ako reálnym faktom. No ne, já chci eh, říci, že když už teda si vybrali tuhle tu nálepku, e, takže <laughs> přece kdo, se, kdo studuje historii, tak se vždycky učí o tom, že něco, a to téměř, kde, téměř každý nějaký krok, který e, znamenal posun negativní, pozitivní, to je jedno, se připravoval konspiračně a, a učí se to naprosto otevřeně, že to, to prostě, že lest <laughs> v politice je bohužel jedním z hlavních nástrojů. Bez pochyby, treba si to vždy uvedomiť. Ono, e, spojenia v rámci medzinárodnej politiky nie sú trvalé. Trvalé sú záujmy. To je niečo, čo je potrebné vždy a vždy brať na zreteľ a e, malovať si takéto, že, také napríklad predstavy typu Európska únia je väčšiná, NATO je väčšné, nič z toho nie je väčšné. Bola tu predsa Svetá aliancia a tiež pôsobila, že bude väčšina. No nebola väčšina. Väčšné nie je v tomto rozmere naozaj nič. Treba si uvedomiť, že sú spojenectvá, ktoré vznikajú a aj končia. Hej, Zde vítězí vlastní zájmy, což platí zejména pro velmoci, že jo. Pravda a láska se přeci ve stazích mezi státy, jež řídí politici a struktury za nimi zase jen předstírá, to přece je jasné a, a e, takhle je třeba rozumět tomu světu a pokud chceme bránit dobré věci, tak si musíme nejprve uvědomit právě ty zájmy, abychom věděli, jakým způsobem jednat a jak koho motivovat. E, mně se líbí na tom vstupu toho Trumpa do politiky, že se bavíme realisticky najednou. Bavíme se o tom, že ten svět takhle vypadá opravdu. To, co on říká, všichni mu tady vyčítají, tak vlastně vypráví o tom, eh, jak si, co se dělo i předtím, akorát, že se o tom nemluvilo nahlas. Všechny ty neziskovky a všechny ty, všechny to DP prostě přikrylo eh, tyhle ty, eh, ty, ty, ty, ty realistické obrysy toho nahého života. Áno, oni dostali teraz e, tí niekoľko skutočne reálnych faciek, čo si myslím, že si aj zaslúžili, pretože to chápanie sveta, ktoré presadzovali vrchom, spodkom, všetkými možnými smermi, ako jediný správny, by bolo možno v poriadku, ak by popri tom neprejavovali neustálu snahu umlčiavať názory akékoľvek oponentúry. To je niečo, čo je tak vlastné práve totalitným režimom, že sme si to možno ani neuvedomili, ale my sme istým spôsobom vymenili jednu totalitu za úplne inú. Ale zase len totalitu. Já si myslím, že teď bychom si mohli chvilku odpočinout, eh, že Adam Václav Michras Otradovic se svou velikonoční pasamecou eh, od Czech Pascal Music, eh, což je skladba od nich Nyní se vše proměnilo, tak bude uzavírat, uzavírat to, to, to vrcholné období, to znamená skříšení, eh, to, to, ten včerejší veliký eh, svátek, kdy se, je tady naděje, že opravdu se všechno promění. Eh, ta naděje tu je třeba neustále udržovat po celá, po celá staletí, třeba udržovat i dnes. Takže já bych poprosil, aby nám Boris pustil právě toho Michnu Sotražovice. Václav Michna Sotradovic, eh, úžasný skladatel 17. století, který pozbudil v době, kdy mm, opravdu se eh, smrákl nad eh, českou zemí, pozbudil naději. Právě naději tím, že, eh, že přece jenom věděl, že eh, teď to nedokáže jaksi žádným mocenským způsobem, ale, ale musí i skrze jazyk a eh, skrze víru ukázat lidem, že to jde. Takže to také vyplývá z letošních Velikonoc jako z každých Velikonoc. Pojďme pokračovat dál, sedíme na prahu změn a povídáme se s Miroslavem Kanterem. E, prosím tě, e, Miky, e, jak ty vidíš budoucnost střední Evropy? Cítíš se být středoevropanem? Ano, tuto otázku jsem si viackrát, viackrát kládol a môžem ti povedať, že som, to, že som tomu euro nadšen, nadšeniu ako si neprepadol. Cítim sa byť predovšetkým Slovákom, tu som vyrastol, <clears throat> tu zrejme, zrejme budem až do konca svojho života a nemám snahu to meniť. A na otázku, či sa či, cítim byť Európanom, alebo ako teraz si ty povedal, stredoeurópanom, možno, možno niekde v ďalke pozadí, ale rozhodne to nie je niečo, čo by ma ako osobu určovalo. Já se tam proto, protože to téma se objevuje dnes v různých pozicích a samozřejmě zvláště těch mocenských, a to nemyslím, že jenom v našich národech, ale baví se tak o nás velmoci dnes. Baví se o nás i mocnost, která se zove Polsko, která dnes má tady velký regionální vliv. Všichni se baví o tom, co to ta střední Evropa vlastně je. Každý se samozřejmě z pozice, jako jsme si řekli, svých vlastních zájmů. Baví se o nás američané, kteří, dejme tomu, reprezentují ty staré politické koncepty friedmanovské, eh, zrovna tak dnes rusové, kteří někteří sobě živí ty staré velmocenské eh, touhy. Eh, zároveň samozřejmě teď v tom novém, té nové situaci, kdy se válčí o vliv právě v Evropě a to si nebudeme namlouvat, že ne, na Ukrajině, respektive to je to válka Spojených států s Ruskem a trochu zástupná válka eh, mezi Spojenými státy a Čínou, eh, tak eh, tohle v této situaci, kdy vidíme, že ta dekadentní západní Evropa, eh, v podstatě ten, ten úpadek je tak hluboký, že se obávám, že už nelze eh, obrátit ten směr v nějaké dohledné době k lepšímu, eh, tak jestli to není určitá naděje začít v těchto siločárách uvažovat o tom, že přece jenom máme jinou historii a měli jsme dlouho jinou historii, tedy zde, kde můžeme nějakým způsobem definovat střední Evropu. Ono, ty hranice střední Evropy se různě posouvaly historicky. Za střední Evropu eh, se označovali Němci, eh, takže dnes se, dejme tomu, za něco takového dají, použí, eh, dají považovat i bývalé státy Rakousko-Uherska a zároveň státy, které patřily do toho východního bloku před rokem 89, tak jak vidíš tu možnost možnost, že by tady vznikl třeba nějaký, já tomu říkám pracovně blok? Bloky vznikajú a zanikajú, to už som dnes povedal. <clears throat> Asi by to bolo v momentálnej situácii dosť užitočné, pretože dovolím si tvrdiť, že tzv. západná Európa, myslenie bežných ľudí v západnej Európe a myslenie ľudí, ktorí si prežili tie, tie, tie minulé, ten minulý režim v našich končinách je skutočne veľmi, veľmi vzdialené. Preto na mnohé veci nebudeme mať nikdy rovnaký názor. My sme trochu, nie trochu, dovolím si povedať, že sme výrazne citlivejší na akékoľvek obmedzenie napríklad slobody slova, ako možno je tomu na v západnej Európe, preto aj oni, e, mnohí predstavitelia práve z tej západnej Európy dnes volajú po nejakom obmedzení možností sa vyjadrovať a podobne. A my na tom východe máme samozrejme presne opačný názor. Chceme čo najväčšiu mieru slobody, pretože sme si tú neslobodu zažili. Či už v mladých rokoch, alebo znovu opakovane teraz. Takže Takže nejaký ten prirodzený blok, keď to nazveme blok, týchto, týchto bývalých východných, e, východných štátov zrejme sa priam natíska. Či to tak naozaj bude, či také niečo vôbec je, je mysliteľné alebo možné, to už je zase trošku iná kapitola. Ale ako som povedal, bloky vznikajú a zanikajú a so 100% istotou niečo na troskách Európskej únie, pretože tá neodvolateľne mieli k svojmu koncu. Minimálne v dnešnom, dnešnej, e, v dnešnom stave, ako ju dnes poznáme. A predpokladám, že sa nenájde nič, čo by ju dokázalo v tomto smere nahradiť, pretože e, je to viac ako viditeľné pre mňa. Ja myslím, že už dávno sa pracuje na základoch niečoho iného, a ja len chcem dúfať, že budeme súčasťou tej, tej rozumnejšej časti Európy. No právě, že se nad něčím takovým začíná pracovat, ale bylo by dobré, abychom na tom pracovali my sami. Eh, my se necháváme často až příliš eh, zmítat událostmi a přestože ty naše národy jsou malé, eh, tak myslím si, že jsme schopni do určité míry, byli jsme schopni spíše do určité míry jak si zasáhnout jak si nějakým taktickým způsobem do vývoje věcí a Eh, konec konců třeba u nás obrození před eh, eh, více než dvěmi stovkami let bylo, vypadalo, že je ztracené a nakonec k tomu došlo na Slovensku to samé. Takže já mám pocit, že bychom měli v sobě zmobilizovat síly a svoji vlastní aktivitu, protože je to o nás bez nás. Zase se tady někdo domlouvá, kdo by tady rád jako těm všem věcem šéfoval, pol Poláci a zase na druhou stranu Poláci i z Maďary se domlouvají. E, podle situace se, ta situace se často mění, do toho Rakousko má nějaké své ambice. Bylo by dobré, abychom si všimli tomu, toho procesu, ke kterému tady dochází. Do toho velmoci e, mají e, každá svoje představy a mm, mají pocit, že, by, že, že nás to vůbec nepotřebují. Takže byl bych rád, kdybychom uměli ten diskurs o střední Evropě o určitém e, souručenství, které by mělo alespoň trošku sílu, e, kdybychom uměli vnést jako do, do, tý, do té debaty všelidové. E, tak na to se ptám, jestli máš pocit, že, že bychom něco takového, mohli, něco takového se mohli pokusit. Neříkám rovnou dokázat, ale pokusit. Vieš, vždy budem opakovať, že treba si dávať pozor na ľudí, ktorí chcú napríklad naprávať celé Slovensko vo vašom prípade Českú republiku, ale pritom majú, <clears throat> tak povediať bordel vo vlastnej rodine. Čiže niekto, kto nie je spôsobilý alebo schopný zvládnuť ani len ten malý okruh ľudí okolo seba, ktorí by ho za istú autoritu proste mali brať. Hej, niečo ten človek vie, zrejme k tomu neprišiel iba tak náhodou, Čiže ak niekto je a dokáže byť autoritou <clears throat> pre svoju vlastnú rodinu a dokáže ju, nechcem povedať, e, viesť, ale navigovať tým správnym smerom. Ja som v tomto smere na seba <laughs> mimoriadne hrdý, pretože sa mi to, trúfam si vyhlásiť, podarilo jednak v prípade manželky a všetkých troch synov. Takže tam ani najmenší problém nevidím E, veľmi kruto sa nám to objavilo, mm, keď začala tá tzv. pandémia, alebo ako mnohí správnejšie hovoria pandémia ako naplánovaná, pretože bolo až neuveriteľné, akým, akým hlúpostiam neovereným boli ľudia schopní veriť a ako sa dokázali medzi sebou rozhádať v rámci, v rámci jednej rodiny. Ja som pyšný na svoju rodinu a tým nemyslím len tento úzky okruh, ale oveľa širší, pretože my sme tomu tlaku nikto z nás nepodláhli a nikto z nás nebol a ani predpokladám nebude zaočkovaný. Ale toto si mnohí a mnohí nemôžu, nemôžu o sebe povedať. Mňa priam zaráža, ak sa mi s veľkou, ak, ak moju dôveru chce získať politik, o ktorom viem, že ak by bolo možné, tak si do seba nechá nadspať aj 20 takých vakcín. Tento človek pre mňa, je mi to ľúto, prakticky ako dôveryhodná osoba skončil. On môže mať svoj politický výtlak, svoj dosah, ale nie je a už nikdy nebude pre mňa úplne v poriadku. Týmto sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí možno z iných pre seba dôležitých dôvodov, prečo len, prečo len tú vakcináciu podstúpili. Ja ich neberiem ako občanov druhej kategórie. Pravdou ale je, a žiaľ musím to, alebo chcem to vysloviť, v tejto veľmi ťažkej skúške proste neobstáli. Čiže eh, keď sa pýtal, aký, ako by sme to mohli zobrať do vlastných rúk, alebo ako by sme to mali ovplyvňovať, áno, určite áno, je to potrebné robiť. V tomto smere ty robíš fantastickú, fantastickú vec tými svojimi reláciami, tými svojimi pohľadmi. Ja myslím, že robíš to veľmi dlho a veľmi dobre, konec koncov dá sa to hovoriť aj o všetkých redaktoroch a moderátoroch všetkých týchto, ja ich nikdy nazývam alternatívnych médií, ja ich nazývam slobodnými médiami, pretože oni tú svoju slobodu mnohonásobne už dokázali a dokazujú dodnes – pre mňa to nie je žiadna alternatíva, pre mňa je to skôr občianské vysielanie alebo občianské písanie, pretože mnohokrát jediná podpora, ktorá sa týmto ľuďom dostáva, sú samotní občania. Čiže v tomto rozhodne vytrvať, šíriť tú osvetu, urobiť si, a to platí pre každého jedného, predovšetkým poriadok vlastnej rodine, aké tento zvládnem, môžem sa vydať na cestu, že budem robiť poriadok možno vo svojom dome, možno na svojej ulici, neskôr možno vo svojej obci, vo svojom meste. A keď toto všetko bude mať ako tak zvládnuté, môžem začať mať prvýkrát ambície aj na trošku širší úhol. Veľmi ťažké je byť e, v situácii, že doteraz niekto viedol s ťažkosťami sám seba a od zajtra mu zveríme napríklad ministerstvo. To je niečo, čo je gól do vlastnej brány. Eh, já s tebou naprosto souhlasím a je takových lidí opravdu spousta, kteří se dokonce chystají skrze ty malé strany a často jsou to lidé, které de facto lze podezírat z toho, že si je dokonce připravili eh, služby, které nepracují pro naše národy, ale pracují pro někoho úplně jiného, ale eh, vždycky bychom měli zkoumat, a to říkáš velmi přesně, prostě minulost, jako to znamená, ať už je to, jak říkáš, v rodině samotné, ale prostě hlavně bychom měli jak si, si uvědomovat, jak si, že, že to kritérium důvěryhodnosti je, že ten člověk už někdy něco dělal a pokud změnil svůj názor, tak to bylo, eh, tak to bylo jenom logické. Eh, ale když to nebylo logické, tak prostě si s, ním, s takovým člověkem asi nesmíme vůbec jako si s ním zahrávat, že by mohl jít v politice dál. Všechny ty recykláty, které působí na politické scéně až na malé výjimky, eh, kdy víme, že se selhaly v naprosto klíčových okamžicích. A těch klíčových okamžiků v poslední době bylo, byla celá řada. A co v poslední době eh, po samotném převratu? Eh, ti, kteří fungovali v těch naprosto svévolně v těch privatizačních eh, dějích, ehm, které byly mm, protinárodní, ti, kteří potom posléze E, nás zbavili všeho a ve finále e, v těch krizových situacích, které byly naplánované, jak říkáš, e, migrační vlny, covidová krize, kdy jaksi jednoznačně prostě celá ta pandémie byla plánována a vydělala obrovské peníze těm, kteří mohou zase ještě více manipulovat světem a dnes narážejí zaplať pámbu na jakousi zemi zeď, jak se alespoň trošku zdá, že Potom tady je řízená energetická krize, eh, mhm. likvidace všech, kteří eh, by mohli ještě eh, odevzdat majetek těm, kteří vládnou tomuto světu. Tak tohle všechno prostě, a u toho byli nějací lidé, u toho byli nějací politici, tak toho si musíme velmi, velmi všímat. Hm, každý musí mít nějakou historii. Vieš, čo je pre mňa úplne, že najútrpnejšie alebo absolútne najsmutnejšie? Ako sa nám pôsobením času vytratili e, z, zo životov alebo vôbec zo spoločnosti ľudia, ktorí sú schopní a ochotní dobre manuálne pracovať. Dobre si to všimni. Ako pribudlo rôznych ľudí, ktorí sú skutočne, ne, ne, dovolím si to vysloviť a nebojím sa, celoživotnými príživníkmi e, vyslovene, tak sa rozhodli a touto ideou si idú a sú rozhodnutí tak prežiť celý život. A aké, aké skutočne malé množstvo ľudí zostalo aj manuálne zručných. Týmto netrpí len Slovensko, Česká republika. Týmto trpí napríklad a veľmi vážne Nemecko už stále viac a viac. A týmto trpia, a to veľmi vážne, Spojené štáty. no, e- emigranta si, teda migranta si môžeš dovliecť. To ale neznamená, že ty ho dokážeš na, že ty ho dokážeš každého jedného z nich dostať do pozície manuálne zručného. To nejde a ani to nie je možné. Čiže tuto je jeden obrovitánsky výpadok, mňa na tomto mimoriadne zarmucuje, že sme zostali nepoučení z chýb iných štátov, ktorých sa niečo obdobné deje celé desaťročie. A nasadli sme si na ten istý zlý vlak a dnes to máme u nás a je to mimoriadne nešťastný výsledok. No, e, já si myslím, že, že to je dokonce, jak říkáš, že to je řízené, e, ano. že se to ví všeobecně. Ano, e, tak. Protože ta snaha automatizovat, ale bez člověka, že toho člověka nepotřebuji. Ty diskuze uh, ujeté ohledně umělé inteligence, uh, robotizace, průmysl 4.0 a tak dále, uh, všechny ty věci směřují k tomu, že najednou ty elity takzvané, mají pocit, že nebudou potřebovat vůbec člověka. Takže to, že se vytratila řemesla zejména, o tom hlavně mluvíme asi. Nejde jenom o to, jestli někdo je schopen e, vykopat, e, vykopat e, nějaký kanál, ale jde spíše o to, že chybí zcela lidé zruční v nějakém oboru, který je praktický pro každodenní život nás všech, ale ono najednou se zdá, a tohle to, je třeba lidem vysvětlit, že nejde o ty lidi, lidi. Eh, v covidové eh, hysterii eh, de facto se to jevilo tak, že jde o to, co nejvíc těch lidí vybít. Zdá se, že ta situace už jde tak daleko, že jde o to všemi způsoby snížit počet obyvatel. A proč v takové situaci se snažit zvýšit jejich komfort těch lidí? Že? Proč v takovém případě uvažovat strukturálně? Proč zvažovat, jak si, jakým způsobem způsobem se musí pracovat se vzděláním. Například v tomhle případě eh, se jedná o učňovské školství třeba. Eh, proč eh, nevytvořit takovéto šidítko, že se na úrovni vysokých škol neučí prakticky nic ve těch, v oborech, jako je sociologie, psychologie, politologie a ekonomie, kdy vychází úplně prázdní lidé, kteří jsou k nepotřebě, protože my bychom potřebovali, jak říkáš, spíše ty truhle saře, e, instalatéry a e, vycházejí lidé, kteří potom tady komentují e, zadumaně úplně všechno, ale nic z nich nevychází, nejsou žádným způsobem přínosem. E, no, to přece je přezvěst toho, že nejsou zapotřebí. Teď je potřebujeme uklidnit. Dáme jim diplomy, kterými si můžou v podstatě, že můžou je použít na toaletě akorát tak, jako nebo neměli bychom je vůbec brát vážně. Naprostá většina z těch lidí nic neumí neví, nic neví. A to je možná ten, ta tendence. Jo? Tady jde o to, že prostě ty lidi, oni pro ně nepotřebují jejich dobré zázemí. Jejich představa je, že si budou sami užívat e, světa, který zbaví e, zbytečných jedlíků, jak říkal Kissinger. Jo? Lidí, kteří, který oni nepotřebují, prostě oni potřebují sami sebe. Tá tendencia je, je dlhodobo známa a samozrejme pre tých, ktorí sú schopní pozornejšieho pohľadu, je jednoznačne viditeľná. Isté, ale baviť sa o tom, že e, nejakým rapidným spôsobom sa dá znížiť populácia na svete, to, to rozhodne celosvetovo neplatí a ani platiť nemôže. Na, na veľké nešťastie skutočne nám vymiera Európa, vymierajú, vymierajú nám naše republiky, aj vaša, aj naša a to bez diskusie. To nemusíme rozoberať, to je proste už dlhodobo známy fakt. V tomto, ak niečo skutočne chce akýkoľvek politik zmeniť, myslím si, že je potrebné začať niekde v tom, vrátiť rodine jej dôležitosť, vrátiť možnosť vychovávať nie s ťažkosťami jedno, ale s veselosťou aj dve, tri deti, dnes je až neuveriteľné pozerať sa na to, že v minulosti nebola žiadna výnimka, keď boli mnohopočetné rodiny. Moja mama napríklad má 6 súrodencov. Hej. To, je, to, je, to proste boli vtedy normálne veci. Dnes, keby niekto povedal, že má 7 detí, no tak je okamžite braný asi ako závadný. Hej. Nedávame tu ani tú, tú spoločenskú váhu. Ale to nie, to nie je len pri deťoch alebo pri počte detí. My, my, my oni už dlhodobo nedávajú tú správnu spoločenskú váhu napríklad ani vzdelaniu alebo samotným učiteľom a profesorom. Pozrime sa na to, ako sú ohodnocovaní. Veď dnes e, e, dostať sa, mať ambíciu byť učiteľom znamená vopred sa zmieriť s tým, že budem patriť k najmenej zarábajúcej skupine v celej republike. To je niečo, čo je postavené na hlavu, keď si to predstavíme napríklad v tak úspešnej prvej republike, ktorú ešte sme si mohli e, v minulých časoch dosť popozerať v historických, v historických záznamoch. Hej. Čiže my sme dehonestovali tento učiteľský stav, aj napríklad, prepáčte si tiež právnik, podarilo sa nám urobiť modlu správnického stavu. Dnes právnik je, je niekto, kto, to takmer nemá seba rovného. To, tento stav nie je dlhodobo udržateľný už len preto, že nie je normálny. Čiže začať takýmito malými krokmi. Začať napríklad tým, že ja začnem trestať tie medzinárodné reťazce, ktoré nám tu ponúkajú nekvalitné potraviny, hoci za pomerne zaujímavé ceny. Začnem ich trestať tým, že tam nebudem vo veľkom chodiť nakupovať. Začnime napríklad aj pohľadom na to, že mám možnosť si vybrať, či službu, ktorú potrebujem, mi poskytne veľký, možno nadnárodný koncern, alebo sa radšej obrátim na malú rodinnú firmu. To je niečo, čo, preto sa každý jeden z nás rozhoduje dnes a denne. My nemusíme byť politikmi, ani mať tú ambíciu, aby sme naprávali to, čo je pokazené, i keď malými krokmi. Ale keď začneme týmto spôsobom od seba, vieš, každá, každá jedna zmena ľudskej spoločnosti začala nejakou maličkosťou, ale pokračovala veľmi vážnym výsledkom. No, tak samozřejmě to je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme ty silné politiky, aby například ty e, skorumpované právníky nafoukané, protože to je strašlivý stav, <laughs> který panuje e, v tomto oboru, aby je prostě nasměrovali tím správným způsobem a mm, to může jenom ten politik, který má nějaké pravomoci. A to všechno, co jsi říkal, k tomu je potřeba, aby byl tou osobností. Tady nám eh, pan Bohdan Mamula píše, eh, zdravím přátelé, to, co dnes nejvíce chybí, je principiální postoj. Eh, musíme hledat a zastávat principiální postoje. Nikoli být pouze rádi za to, že nějaký Orbán nebo Fico trochu něco dělají. Není možné si pozvat Netanyahu a potom ještě cokoliv říkat. Orbán tímto krokem zemřel v srdcích slušných lidí, přestože naopak na oko médiích ještě žije, ale ve skutečnosti mrtvý. No, on tím chce říct, že i ten eh, Orbán má třeba eh, svoje mouchy v tom, že prostě opravdu v té gaze eh, jako, <laughs> došlo ke genocidě bez jakýchkoliv diskuzí a není možné zase, to jsme u, těch dvoj, u toho dvojího metru, zase říkat, tohle bylo v pořádku, ale tím bych zase eh, nezatracoval eh, Orbána eh, sakum prásk, ale, ale eh, je potřeba prostě jako skutečně eh, kriticky těžké se dívat na tu politiku a je pravda, že principiální postoj, to znamená jasně říct prostě, že jo, co je co a, jako, a zatím alespoň nějaký čas stát e, a nějakým srozumitelným způsobem říct, proč se najednou třeba ten postoj mění. Musím to pochopit, rozumět tomu. Ne jako u spousty politiků, kteří ze dne na den změní názor. E, tak takový lidé nám nepomohou v tom boji, aby se potom děli ty, jak říkáš, drobné věci, aby e, třeba byly přinuce, aby byl přinucen ten stát, že, se, že zatočí s těmi řetězci. Hmm. Tak, tak. Ono principiálny postoj je asi začiatok všetkého, to písateľ napísal veľmi správne. Len vieš, principiálny postoj si musíš vybudovať, vybudovať na, na nejakom základe. Keď už ten základ si dostal zlý, napríklad zo školy alebo, alebo z médií, tak ty síce budeš principiálny postoj zaujímať, ale žiaľ nebude ten správny. Čiže tu je, tu je to o tom, že či skutočne e, iba ja sám som sám pre seba stredobodom vesmíru a zaujímam sa výhradne o seba a o svoje záujmy, alebo to naozaj dokážem rozšíriť a záleží mi na niečom ďalšom, ako som ja sám. Tuto vidíš dosť jednoznačne, že je stále našťastie množstvo ľudí, ktorí sú ochotní vo svojom voľnom čase sa venovať napríklad tomu, ako to robíš ty, E, tomu, prepáči, použijem taký výraz, tomu dovzdelávaniu neraz nezorientovaných ľudí. Toto je potrebné robiť, toto je potrebné každý jeden deň, toto je potrebné dostať postupne do každej rodiny. Je veľmi ťažké zaujímať principiálny postoj, keď celé okolie na teba útočí. Ja viem, že to je veľmi ťažké. A naopak je to mimoriadne jednoduché, keď všetci okolo teba s tebou súhlasia ale práve schopnosť e, dokázať ovplyvniť pozitívne tých ostatných, to je niečo, čo nie je dané každému, ale každý jeden, kto tú možnosť má, by ju mal aj patrične využiť. Mm-hmm. Miky, ty přednášíš o zprávě bytových domů na té dokonce republikové úrovni a říkáš, že z reakcí lidí dovedeš dnes větší schopnost či neschopnost racionálně myslet, že ta tvoje zkušenost je zobecnitelná do všech ostatních oborů a nás přece zajímá teď hlavně politika, takže když vidíš, eh, jak se eh, chovají lidé při té zprávě bytových domů, jenom stručně, jako co z toho lze vyčíst, co, eh, co si ty myslíš potom o tom, jak budou ti lidé fungovat v tom procesu, kde se teda hledá ten um, jejich správný politický postoj, nebo kde, by, kde hledají oni ten svůj postoj, který by se opíral o racionalitu. Um, je tady podle tvých zkušeností um, dosti předpokladů, protože ti lidé to budou, eh, z toho jsou schopni? Musím to povedať, mrzí ma to, práve tá racionalita mnohokrát chýba. A ono to opäť, tu vidím také, také spojitko medzi, medzi politikou a, a bytovými domami. Skutočná, čistá racionalita, alebo inak možno povedané, zdravý sedliacký rozum. Ono, čudovať sa tomu, že dnes niekto nejde k voľbám, pretože si povie, nemám koho voliť, alebo nikto ma tam nezaujal, nemám komu ten svoj hlas dať, je čosi, čo si e, každý môže povedať, že rozhodujem o niekom, cudzom, nepoznám ho, pán Boh vie čo, ako to dopadne, ja sa nebudem po to podpisovať. Ale predstav si, že pravde, pra, prakticky rovnaký postoj sú schopní zaujať vlastníci v bytových domoch, ktorí rozhodujú výhradne o svojom vlastnom majetku, pretože samozrejme oni nevlastnia len ten byt, ale, ale vlastnia celý bytový dom a je neuveriteľné, aké veľké množstvo ľudí je ochotných sa o to dianie, ktoré sa prúdko týka ich vlastného majetku, ich vlastných peňaženiek. Čiže bytostne sa ich to dotýka. Aké je obrovské množstvo ľudí, ktorí sa vôbec tým zaoberajú, vôbec týmto smerom nemyslia, je im to prakticky ukradnuté. Čiže my keď nedokážeme ani v tých malých komunitách, ako sú bytové domy, čo sa báme sa na, v bežnej, bežnej obci môže byť, ja neviem, 50 bytový dom, čiže bavíme sa o 50 vlastníkoch a my ich nedokážeme, nie, nemyslím teba alebo mňa, myslím celú spoločnosť, dostať na patričnú úroveň uvedomenia si záujmu o vlastný majetok. Nedokážeme to v malých bytových domoch kde by sme našli ambíciu, aby sa zaujímali o spoločenský alebo politický život na patričnej úrovni, pretože samozrejme v tej politike opäť a zás ide aj o ich peňaženky. Ide o ich životy, ide o spôsob života. Ale toto sa podarilo rokmi naozaj ovplyvniť do takej miery, že sa o to, mám stále ten pocit, mimoriadne veľká skupina ľudí nezaujíma prakticky vôbec. Hmm. Zažil jsem v takovém bytovém domě situaci, kdy v podstatě byl zašantročený celý byt a toho si ti um, uh, lidé nevšimli, ale zajímalo je, jestli se draho nenakupuje jar. <laughs> Mm-hmm. tak takovouhle situaci. To, to znamená, jak potom po těch lidech můžeme chtít, aby přemýšleli o tom, třeba v našem případě, když tady eh, máme eh, fiktivně, <laughs> fiktivně kupujeme za nesmyslnou cenu nesmyslné F35 eh, a jak potom po nich můžeme chtít, aby věděli, co to všechno znamená ty e, obrovské 100 miliardy, <laughs> které se vynaloží na něco, co vůbec nepotřebujeme. Stando, toto ti naozaj musím potvrdiť, počerknúť, podpísať. Ja som bol sám svetkom jednej veľmi zaujímavej schôdze vlastníkov, kde sa takmer do krvi pohádali o tom, aký, aké rastliny si vysadia v predzáhradke, lebo konečne prišla téma, ktorej prakticky všetci rozumeli. Aha, tak. Či páni, alebo ja už neviem, aké tam, aké tam boli iné možnosti. No do krvi sa skoro na tej, na tej schôdzi pohádali a pritom ani jednému z nich vôbec neprekážalo, že majú z minulosti nevyriešené pohyby na svojom účte domu, kde im ako si neznámym spôsobom zmizlo viac ako 100 tisíc eur. Toto je príznačné pre dnešnú dobu, toto je príznačné pre bytový dom a toto je žiaľ príznačné aj pre politiku. A dobre si všimni, samotní politici nemajú najmenšiu snahu s tým čokoľvek robiť. No, tak samozřejmě nevědomému stádu se lépe vládne. Tak. E, to je pochopitelné. A dokonce je třeba i něco pro to udělat, aby to stádu bylo nevědomé. A to dělají, e, v tom dělají média, e, která jsou různě skorumpovaná, jsou pod nejrůznějšími vlivy. Nejprve, jak si byla řízena ta naše média, tedy těch našich republikách na té nadnárodní úrovni, ale pak to konec konců převzali ty státy a dotují je všemi, všemi možnými možnými způsoby, protože těmi médii jsou dnes, i, dnes eh, zejména i ty neziskové organizace. To jsou také média vlastně. A, a tady ten obrovský vliv eh, válcuje eh, tu schopnost lidí myslet. Tuto je vidieť jeden, jeden absolútne neukončený vývoj. Musím to povedať tak, že to je vývoj. Pretože poznáme hej, západné médiá, tie, niektoré sú orientované sociálne, iné sú orientované viac právo a tak ďalej. Proste to médium je tým známe dlhoročne. My tu chceme za každú cenu vytvoriť dojem, že nech ide o akékoľvek mienkotvorné médium, tak nemá žiadny záujem, akýkoľvek politický, nemá vôbec záujem uprednostňovať jeden štýl politiky pred inou. Takto by chcelo byť chápané, Pritom samozrejme dosahuje sa presný opak. A znovu zopakujem, my na tom východe sme na to, alebo mali by sme byť výrazne citlivejší, lebo sme si to už raz zažili, kedy bola jedna jediná pravda a tá sa nemohla spochybňovať. Je neuveriteľné, že ešte aj dnešná generácia nám rov, ro, ro, rovnocenných, e, v, pokiaľ ide o vek, ľudí je ochotná dennodenne stúpať na tie hrable a nechať si rozbíjať čela tými tzv. médiami hlavného prúdu, ktoré dokázateľne robia politickú agitku a to celé roky a robia všetko na svete, aby akékoľvek iné názory umlčiavali. To je proste niečo, čo je potrebné veľmi vážne pochopiť a začať niekde možno aj tu. Tuto vidím jednoznačnú úlohu politikov. Ak neobnovia slobodu slova, ak sa nedostane rovnakej podpory všetkým názorovým prúdom, tak nemáme šancu výjsť z tohoto kolotoča, na ktorom sa nám už dávno krúti hlava a boli nás brucho. Hm. E, ještě jsem se tady poznamenal, že tvým tématem je také vypjatý feminismus, který do určité míry položil základy LGBT. E, můžeš objasnit trošku prostě jako ten tvůj postoj, pohled? Tí, ktorí ma poznajú, veľmi dobre o mne vedia, že ja si vážim úlohu ženy, ja si vážim to, čo ženy sú schopné urobiť. Ja som si veľmi dobre vedomý ich schopností, zručností a prednosti. Neraz som vyslobil záver, že mnoho a mnoho situácií žena rieši x násobne lepšie ako, ako, ako muž, to proste, a týmto si stojím. Ale pokiaľ ide o feminizmus, ja to, prepač, to trošku prezradím, že my kým sme začali tento rozhovor, my sme skoro hodinový rozhovor viedli samostatne, súkromí a tohoto, tohoto bodu som sa naozaj dotkol. On totiž to uvedomenie si, čo je feminizmus, kde začal, čo všetko vlastne vo, svojom, vo, svojej, vo svojej podstate spôsobil. Toto bol pre mňa ten zásadný obrad od toho dovtedajšieho, dnes by som to asi pomenoval liberála, alebo dokonca možno až progresivistu, na úplne opačný breh. Lebo ono je pravdou, že feminizmus dnes, tak ako je mnohokrát presadzovaný, už dávno ublížil predovšetkým ženám, im zobral tú ich najhlavnejšiu úlohu a ovplyvňuje ju. A je, ne, je neskutočné sledovať, čo na vlnách feminizmu sa k nám časom donieslo. Isté, že máme tú frankfurtskú školu a podobne, ale aby to doslo až do pozície, že budeme naozaj vážne uvažovať, či pohlaví je 48 alebo 72, to je niečo, kde, kde to nikdy v živote nemalo prísť. Ja si spomínam na jednu, na jednu nepríjemnosť, ktorú som zažil, a ju musím povedať nahlas. A žiaľ, na, majú na svedomí obľúbený herec Miroslav Donutil, ktorý nevedno prečo, pre mňa nevedno, v jednom momente čítal rozprávku o dvoch princoch, ktorí spolu žili, kým nepomreli. Hej, to je proste niečo, kde pre mňa prekročil tú povestnú, ten povestný Rubikon a už sa nikdy nemôže vrátiť späť. To je proste dôsledok celého toho vývoja, ktorý nás veľmi vážne poznačil a my musíme zastávať, ty sa to spomenul, v tomto smere absolútne principiálny postoj. Sú pohľavia a potom sú rôzne, niekto hovorí úchylky, niekto hovorí psychologické choroby, poruchy. Je mi jedno, ako to bude nazvané, ale v každom prípade pohľavia sú dve a to sa tisíce rokov nezmenilo a so 100% istotou sa to nikdy nezmení. Eh, za to ti děkuji, protože si myslím, že to opravdu především, jak si ta, eh, tohleto vlastně eh, přehnané hnutí ublížilo především ženám. A konec konců hlavně ještě jako je důležitější to, jaký škod se dopouští na dětech. To vidíme na všech stranách. To je to úplně nejhroznější Uvedomenie si právě tohoto. To je něco, co by som... Ja som ďaleko od toho, aby som čokoľvek chcel prikazovať a zakazovať, ale ak by som mal tú možnosť niečo skutočne zakázať, to, to je presne tento totálne destrukčný vplyv na naše deti. Milý Miro, já ti moc srdečně děkuji za rozhovor, za odvahu, otevřenost, poctivost, za to, že stojíš na straně pravdy proti všeobecné lži. Veľmi pekne ďakujem, Stando, za, za pozvanie. Veľmi som si užil týchto tieto dve hodiny po tej dlhej mojej odmlke v slobodnom vysielači. Veľmi pekne ďakujem za možnosť takýmto spôsobom sa prihovoriť možno aj k bývalým poslucháčom našej vtedajšej informovaj. Ďakujem pekne. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prvou změnce uslyšíme opět pondělí 5. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.